رحمان الرحیم این کتاب یعنی کتاب مختصر الوجیز چهار باب هست باب اولش مباحث حکم بود تعریف حکم انواع حکم وزی بود تکلیفی بود واجب بود تکلیفی تقسیماتی داشت بعد از اون باب اول که داره چندین فصل بود اومد باب دوم در رابطه با ادله ها که قرآن بود سنت بود اجماع بود قیاس بود تا آخرش که الحمدلله در جلسه قبلی به آخرین دلیل که استصحاب بود اونو خوندیم باب سوم کتاب در رابطه با طرق استنباط احکام شیوه هایی که احکام استنباط میشن و قواعد استنباط احکام و باب آخر کتاب هم که الله در مورد اجتهاد و تقلید و اون مسائل هست که بعدش به حکم خدا تمام خواهد شد خب در این باب سوم در باب چندم سوم ما خواهیم خواند شیوه های استنباط احکام و قواعد شروع ولی قبل از اون یک تمهیدی رو بیان میکنه یک مقدمه ای رو چکار میکنه يعني شماره 128 كتاب تمهيد وطرق الاستنباط وقواعده تقوم على العلم بالقواعد الأصولية اللغوية فلا بد من معرفة القواعد اللغوية الخاصة بتفسير النصوص میفرماید و طرق و استنباط و قواعد استنباط مبنا هست بر علم به قواعد اصولی لغوی پس این طرق استنباط و قواعدش بر پایه علم به قواعد اصولی لغوی بنا شده یا استوار است فلا پس ناچارن میگه شناخت این قواعد لغوی خاصی رو که خاص هستن به تفسیر نصوص پس میگه باید اون قواعد لغوی رو که مرتبط به تفسیر نصوص هستن اونا رو باید کار کرد؟ شناخت خب مسلم زمانی که مجتهد میخواد احکامات رو بگیره از نصوص هر زبانی یک قواعدی داره یک چی داره؟ بله وقد اعتنى الاصوليون ببيان هذه القواعد میگه و اهمیت ورزیدند اصولی ها به بیان کردن این قواعد وعلى العلم بمقاصد التشريع العامة فلا بد من معرفة مقاصد الشارع العامة من تشريعه الأحكام میگه و ناچارن همچنین یعنی بغیر از شناختش به اون قواعد اصولی لغوی میگه همچنین باید بشناسد مقاصد کلی شاره رو از مشروع گرداندنش احکام رو مقاصد کلی شاره رو یا شریعت رو بداند علی العلم بکیفیت رفع التعارض بين الأدلة ترجیح بعضها على بعض و معرفت الناسخ و همچنین بشناسد کیفیت برداشتن تعارض بین ادله رو خب، جایی میبینی که ظاهرا بین دو دلیل چی وجود داره تعارض وجود داره این چیزی میگه و اون چیزی دیگر و ترجیح بین این ادله رو که به ظاهر تعارض دارند و همچنین شناخت ناسخ و منسوخ پس اینا چند چیز بودند که میگه برای استنباط این چیزا ضروری هستند یک علم به قواعد اصولی لغوی علم به مقاصد عمومی شریعت و علم به کیفیت رفع تعارض بین ادله و ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر و همچنین شناخت ناسخ و منسوخ و على هذا و يعني نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول برين أساس این باب رو به سه فصل تقسیم میکنیم باب سوم کتاب چند تا فصل میگه داره سه تا فصل الاول فصل اولش در رابطه با فی القواعد الاصولیه در رابطه با قواعد اصولی لغوی است الثاني في مقاصد التشريع العامه در رابطه با مقاصد تشریع عامه البته اونجا نوشته الاول فی القواعد الاصولیه ای کاش اللغوی رو هم چکار کرده بود اضافه کرده چون قواعد اصولی خو خب خیر است لغوی رو اضافه کرده بود یعنی روشنتر بود پس دو فی مقاصد التشریع العامه فصل دومش در رابطه با مقاصد عمومی تشریع و گذاری است مقاصد شریعت بهشون میگن البته مقاصد کلی الثالث في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجیح فصل سومش هم در رابطه با ناسخ و منسوخ و تعارض و ترجیح است. الفصل الاول حالا که اون تمهید کوچیکو گفت اینجا میگه که فصل اول موضوعش چی هست؟ القواعد الاصولیت اللغویه پس فصل اول در رابطه با قواعد اصولی لغوی می باشد هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص والإحاطة بها تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى و معرفتی ما يندرج تحت كل قسم من تقسیمات میگه این قواعد متعلق به الفاظ نصوص هستند این قواعد متعلق به الفاظ نصوص هستند و احاطه داشتن بر اونها هم مستلزم واقف بودن بر اقسام لفظ به نسبت بر معنایش و احاطه داشتن بر آنها مستلزم چه هست؟ واقف بودن بر اقسام لفظ به نسبت بر معنا و شناخت آنچه که در زیر مجموعه هر قسمی از این تقسیمات قرار میگیره اون زیر رو هم بشناسه واللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى ينقسم إلى أربعة أقسام میگه لفظ در نزد أصولها با توجه بمعناش يا بنسبة برمعناش بر چهار قسم تقسيم مشه لفظ در نزد أصولها بنسبة به معناش داره اون لفظ بر چند دست تقسيم مشه القسم الاول به وضع لفظی للمعنا قسم اول به اعتبار وضع لفظ برای معنا وضع لفظ برای چی؟ برای معناش و به هذا الاعتبار تقسیم خودش از این جهت و یا از این اعتبار خاص و عام و مشترک خاص هست و عام هست دیگه چی؟ مشترک والخاص يندرج تحته المطلق والمقید والامر والنهی دوباره زیر مجموعه خاص قرار میگیره مطلق و مقید و امر و نهی که هر یکی از اینا رو جداگانه بحث خواهد کرد پس تقسیم بندی اولش به اعتبار وضع لفظ برای معناست وضع لفظ برای معنا اما ببینیم تقسیم بندی دومش به چه اعتباری است القسم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له او في غيره تقسیم بندی دومش از این اعتبار هست که آیا لفظ در اون معنایی که اون لفظ براش وضع شده به کار رفته است یا به معنای دیگه ای به کار رفته است پس تقسیم بندی دوم از این اعتبار یا به این اعتبار هست که آیا لفظ در همون معنایی که برای اون معنا وضع شده است به کار رفته است یا نه لفظ برای معنای دیگه ای به کار رفته است و هو حقیقت و مجاز و صریح و کنایه که از این اعتبار تقسیم میشه به حقیقت و مجاز به صریح و کنایه اگر به معنایی که برای اون معنا وضع شده باشه اون لفظ به کار رفته باشه حقیقت به معنایش بکار نر پس از این زاویه تقسیم به حقیقت و مجاز و سریح و کنایه هست که هر یک از اینا رو در بحثی جداگانه بحث خواهد کرد القسم الثالث القسم الثالث قسمت سوم یا تقسیم بندی سومش به چه اعتباری است الان میگه به اعتباری دلالتی اللفظی علی المعنا میگه به اعتبار دلالت لفظ بر معنا باعتبار دلالة اللفظ بر معناش وهو بهذا الاعتبار ظاهر ونص ومفسر ومحكم وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه میگه لفظ یا تقسیم بندی به این اعتبار تقسیم بندی لفظ به این اعتبار تقسیم میشه به ظاهر و نص و مفسر و محکم خفی و مجمل و مشکل و مشکل و متشابه که هر یک از اینا رو توضیح خواهد داد القسم الرابع اما تقسیم بندی چهارمش از چه زاویه و از چه جهت و اعتباری است میگه به اعتبار کیفیت دلالت لفظ على المعنى و به هذا الاعتبار ينقسم الى اربعه اقسام میگه به اعتبار کیفیت دلالت لفظ بر معناست آه؟ آخه کیفیت دلالت کردن لفظ بر معنا همیشه یکی نیست همیشه در یک درجه نیست بله میگه با این اعتبار یا به این اعتبار خودش دوباره بر چهار دسته تقسیم میشه دالون به عبارت النص او به اشارتی او به دلالتی او به اقتضایی یا دلالت میکنه با عبارت النص یا با اشارت نس یا به دلالت نس یا به اقتضای نس که هر یکی از اینا رو توضیح خواهد داد دیگه عبارت نس چه هست اقتضایش چه هست اشارهش چه هست دلالتش چه هست بعدا کدوم یکی از کدوم یکی دیگه برتری داره مثلا ما یه حکمی رو میخونیم از یک نسی با عبارت نس ثابت است یک مسئله با اشارت نس ثابته یکی با دلالتش ثابته یکی با اقتضاش ثابته کدوم با بر کدوم یکی در هنگام تعارض مثلا با همدیگه چی دارن ترجیح و برتری دارن و سنتكلم عن كل قسم من هذه الاقسام في مبحث على حده بالترتیب الذي ذکرناه. میگه سخن خواهیم گفت از هر تقسیم بندی یا از هر قسمی از این اقسام در بحث خودش به شکل جداگانه با اون ترتیبی که ذکر کردیم